низькопробно, піддавшись на провокації досвідченої зальотниці, аби піднятися в її очах, порівнятися з неї, витріпує брудненьку історійку і за його падіння. А ще падала, ламалася її світоглядна вежа, валили основний опорний стовп. Поміж нею і клавою велася нескінчена суперечка, жартівлива, але й затята змага з приводу тієї ж моральності сучасних людей, особливо молоді. Коли Ірині не вистачало теоретичних аргументів, вона вдавалася до прикладів, гаразд розуміючи, що тільки в такий спосіб може довести свою правоту, а майдан а решето, а вечірко, а ірша. Клава ж, здавалося, мала особливу насолоду трощити ті аргументи. Вечірка закресли. Учора ночувала в нього одна циганочка. Катя казала не віриш, піди розпитає сама. Отак їй вдалося значно скоротити досить довгий список, чи як вона називала прейскургант Ірини. Ірша в ньому посідав чільне місце і стояв непохитно. І ось тепер вона то підтискала губи, то біліла, то червоніла. Їй здавалося, що на її очах відбувається щось таке, після чого й жити не варто. Але по тому, як добігала кінця, розповідь, струни в її душі попускалися і серце заповнювала солодка радість. Ти, Сергію, монстр, зітхнула Клава. І Ірина повторила в душі луною Ти, Сергію, монстр. У клавиному голосі вчувалася іронія, а ще більшою мірою смуток. Ірина дивилася на неї і вже навіть співчувала їй. У тому зітханні вона відчула приховану заздрість, скручене колючим дротом глузду, розчарування, безнадію. Мабуть, не було чоловіка, котрий би пройшов повз клаву з нескаламученим поглядом. Клаві заздрили майже всі жінки в інституті. Десь далеко-далеко, краєчком свідомості заздрила навіть Ірина. Ні, вона б не змогла так. З усіма, з будь-ким, просто з кимось. Але ж ті погляди, нехай навіть одверто хтиві, її визнанням особливої жіночої принадності, зрештою краси, клава кокетувала з усіма. У неї погляд був якийсь такий обіцяючий, під'юдливий, але й упевнений, строгий. Хочу закручу тобі голову, хочу ні. Але, мабуть, існує щось на світі, коли і вона не може закрутити голови всім. Не може, та й не має права. А потім навіть ті, що їм закручують голови, дозволяють закручувати її лише на якийсь час вони теж десь за крайками свого згризеного серця відчувають межу. То ніби обмін, обмін легкими почуттями. То не золото, а паперові гроші. Хух! І полетіли за вітром. Паф! І здиміли в пітці. Тепер клава своїм зітханням ніби засвідчила те. У двадцять вісім років вона махнула рукою. Аж шкода, що таке тиля попадеться якійсь хижатці. По-перше, не тиля, образився Сергій. Нехай лоша. А по-друге, чого хижатці? Ви, Клава, надто погано думаєте про свою половину роду. Думаю, як є. І так вже вона складається в житті майже закон, якого ніхто не в змозі вивести.